السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أما بعد أكم شكر الله سبحانه وتعالى نا كستك سالنا سلام زي مويندي كيبين سيتنا متميت محمد صلى الله عليه وسلم Leo tunaendelea na kitabu chetu Duluhu al-Amani bi sharhi Aqidat القيرواني تاليف فضيله الشيخ العلامه احمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى نا تلشيا ketika ملانغو الايمان بالملائكه وان على العباد حفظه يكتبون اعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك من علم عن علم عن, عن علم ربهم kuamini malaika na ya kwamba ni kila mja ana malaika wenye kuhifadhi matendo yao kwa kuyaandika na hakuna kinachodondoka na kuto kujulikana na ilmi ya Allah subhanahu wa ta'ala Leo tunaanza na alqurunu thalathatu almufaddala alqurunu athalasatu almufaddala karne tatu bora قال رحمه الله وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به أهل السنة والجماعة tunaamini ya kwamba khaira alquruni karne bora alqarnu alladhi ra'au rasulullah ni ile karne ambayo ilimuona mtume sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi na ikamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam thumma alladhina yalunahum kisha karne inayofuata yani karne inawafata hao waliomuona mtume ambao ni masahaba watakuwa waliowafata masahaba ni karne ya tabi'un thumma alladhina yalunahum kisha karne inawafata ambayo ni karne ya tabi tabi'in wa afdalu sahabati alkhulafa'ir rashidun almahdiyun sabora ya masahaba ni makhalifa waongofu ambao ni Abu Bakar Umar Uthman na Ali radhiallahu ta'ala anhum ardhahu ajmain Allah awawie radhi yote wa alla yuzkar wa alla yuzkar ahadun min sahabati rasulillah sallallahu alayhi wasallam illa bi ahsani dhikr na asitajwe yeyote katika masahaba wa mtume ya sala na salamu ziwe juu yake isiyokuwa kwa utajo mzuri walimsaku amma shajara bainahum na kujizuia kuyasema yale ambayo yaliyopatikana katika migogoro baina yao wa annahum ahaqqun nas yultamasa lahum ahsanul makharij na kwamba masahaba ahaqqun nas ni watu wenye kustahiki zaidi yultamasa lahum wachukuliwe katika yale yaliyotokea baina yao ahsanal makharij makharij yaliyokuwa mazuri yani kila ambacho kilichotokea baina ya masahaba katika mushajara katika nizaa basi tu wachukulie zana na udhuru uliokuwa mzuri kwamba wote walikuwa wanajitahidi kuitafuta haki na wote wanapata ujira aliyepatia analipo mara mbili ujira wa kujitahidi na kupatia na aliyekosea analipa mara moja ambao ni ujira wa kujitahidi wayudhannu bihi mahsana almadhahib na kuadhania wao madhhabu iliyokuwa nzuri katika sharh anasema Sheikh eh, Ahmad ibn Yahya an-Najmi rahimahullah ما قاله مؤلف al-aqida fi hadha al-maqta kila alichokisema mtunzi wa risala hii ya aqida ibn abi zaid al-qirawani katika maqta hii wa aqidatu ahli sunnati wal jamaa ndio itikadi ya ahli sunna na jamaa alladhina yarawna anna afdhala alqurun ahli sunna ambao wanaona kwamba karne iliyokuwa bora القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه wa ni karne ambayo ametumwa ndani yake mtume الله عليه وسلم zijo yake waamanu bihi na wakamwamini mtume alaihi salatu wasallam ambao ni masahaba wasahibuhu na wakasuhubiana naye thumma alladhina yalunahum kisha karne ya wale waliokuja baada yao karne ya tabi'un thumma alladhina yalunahum kisha ile iliyokuja baada yao ambao ni tabi tabiun liqaulihi sallallahu alayhi wasallam kwa kauli yake kwa dalili ya maneno ya mtume alayhi salatu wasalam khairun nasi qarni bora ya watu ni karne yangu thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u aqwamun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminahu shahadatahu kila kisha waliokuja baada yao kisha watakuja watu ushuhuda wa mmoja wao na tangulia kiapo chake na kiapo chake kinatangulia ushuhuda wake walqarnu ismu jins Sheikh anasema kwamba neno karni ni jina la jinsi ya kitu fulani wa wasfu karnuhu bil wa usifa au wasuqarnuhu wa wasuqarnihi qarnihi bil khairiyya na kusifiwa kwa karne yake kwa ubora fihi dalilun ala anna ahla qarnihi kuna dalili ya kwamba wale waliokuwa katika karne yake yani katika zama zake mtume sallam hum afdalul quruni as-sabiqa wal lahiqa ndio bora ya karne zilizotangulia na zinazokuja kwamba hakuna karne iliyotangulia itakuwa bora kuliko karne ile ya mtume swalla masahaba wake kadhalika pia hakuna karne itakayokuja ambayo itakayokuwa bora kuliko ile karne ya mtume masahaba wake almutaqaddima walmutaakhira iliyotangulia na iliyochelewa faqad ikhtara Allahu linabiihi kwa hakika mtume alichagua kumchagulia Allah alimchagulia mtume wake salawatullah salamu alayhi afdal alqurun karne iliyokuwa bora wabaathahu fihim kisha akamtuma mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye karne hiyo biqaulihi sallallahu alaihi wasallam kwa kauli yake mtume sallallahu afdal wasallam afdalul karne bora karne ni karne yangu ثم الذين يلونهم kisha inayofuata thumma alladhina yalunahum kisha inayofuata thumma alladhina alunahum kisha inayofuata thumma yati qaumun aqwamun yahlifuna wala yastahlafun kisha atakuja watu wanaapa bila kuapishwa yani bila kuambiwa waape wa yunziruna wala yufun wanatia nadhiri na wala hawaitekelezi wa yadhharu fihi musiman na yatadhihirika kwa wao unene asiman ni kathratu luhum wa shuhum fi jismi linsan ni wingi wa mafuta na nyama katika mwili wa mwanadamu wakati warada hadha alhadith bi alfazin qaribatin min hadha na imekuja hadithi hii kwa lafzi karibu na hii iliyokuja wa huwa sahihun na ni lafzi iliyokuwa sahihi idhan falkhairiyatu ju'ilat liqarni kwa sababu hiyo ule ubora umewekwa kwenye karne ya mtume sallallahu alaihi wasallam ule umewekwa kwenye karne ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam thumma alqarnu alladhi yalih kisha karne ifuatayo thumma alqarnu alladhi yalih kisha karne inayofuata wa nahnu nahmadu nahmadullah na sisi tunamhimidi Allah anjalana min ahli dini Sheikh anasema fa kule Allah kutujalia sisi ni katika watu wa dini yake wajalana miman arafa alhaqa li ahlihi na akatujalia kuwa ni watu miongoni mwa watu ambao tulioitambua haki kutoka kwa wale wenye haki kama alimana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama alivyotufunza mtume sallallahu alaihi wasallam anna alilahiyata la tambaghi illa lillah kwamba uabudiwa haufai isipokuwa kwa Allah alladhi khalaqa as-samaa alladhi khalaqa fasawa Allah ambaye ameumba na akawasawazisha yani ameumba kisha akavifanya viumbe vyake kuwa sawa sawa waqaddara na akakadiria Allah subhanahu wa ta'ala fahada na akaongoza wa hadha huwa at-tauhid alladhi amarana Allah bitahqiqihi na hii ndiyo tauhidi ambayo Allahu jalla jalaluhu ametuamrisha kuihakikisha qala Allahu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun na sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa kwa lengo la kuniabudu katika sura az-zariyat 56 wa anna al-mutaba'ata la tanbazi illa lin-nabi illa linabiyil huda salawatullahi wa salamuhu alayhi na kwamba kufuata hakufai yani haifai kumfuata yoyote isichokuwa tumfate mtume wa uongofu ambaye mtume Muhammad sala na salamu ziwe juu yake alladhi amara na bitibai ambaye ametuamrisha tumfuate qala Allah ta'ala amesema Allah mtukufu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni sema ikiwa mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala basi nifuateni mimi yuhibbukum Allah allah atakupendeni wa yaghfir lakum dhunubakum na atakufutieni madhambi yenu wallahu ghafurur rahim na Allah ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa huruma Suratu al Imran aya 31 wa anna sahabatahu ridwanullahi alayhim na kwamba masahaba wa mtume sala na salam radhi za Allah ziwe juu yao humu ladhina masaluddin alhaqa biafali hao ndio ambao waliofanana vitendo vyao na dini ya haki ndio ambao waliotekeleza kwa vitendo vyao yale mambo ya dini ya haki wa waqi'uhum tatbiqan lisharia kadhalika pia ile hali yao ikawa inatekeleza sheria allati talaqauha minhu sallallahu alayhi wasallam sheria ambayo ameichukua kutoka kwa mtume rehma na amani juu yake falidhalik kwa sababu hiyo yambaghi an nakuna ala tariqatihi yatupasa tuwe ni wenye kufuata njia yao waman yushaqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu alhuda yeyote atakayepingana na mtume asimfuate katika maamrisho yake na asiache makatazo yake baada ya kubainikiwa na uongofu wayatabi ghaira sabili almu'minin na akafuata njia isiyokuwa ya waumini nuwallihi matawalla tutamuongoza kule anakokutaka kuongoka wa nuslihi jahannam na tutamuingiza katika moto wa jahannam wasaat masira na hayo ndiyo marejeo yaliyokuwa mabaya fashabuhumul mu'minun masahaba wa mtume ndio waumini wa kweli wa tauhidullah wa ashabuhu humul mu'minun masahaba wa mtume sallallahu ndio waumini waliotajwa katika aya hiyo iliyotangulia wa tauhidullah azza wa jalla bina ibada na tauhidi ya kumpokesha Allah kwa kumwabudu mutabaatu rasul sallallahu alaihi wasallam na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam juu yake fima shara katika yale aliyo yaweka mtume sallallahu alaihi wasallam alama bihi ummatahu na akawafundisha umma wake huwa almuftaradu ndiyo mambo yanayotakikana kuyafanya ndiyo mambo ya lazima kuyafanya wa huwa alladhi yajibu tibahu na ndiyo mambo ambayo ni wajibu kuyafuata wakati qala salawatullahi wasalamuhu alayhi na amesema mtume sana salamu zi juu yake fi hadithi liftiraq katika hadithi ya iftiraq hadithi maarufu mtume sallallahu alayhi anasema wasataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa na umma wangu huu utagawanyika makundi 73 mil eh, ala 73 milla makundi 73 kulluha fi nari yote ataingia motoni illa wahidatan isiyokuwa kundi moja falamma sila ni wahida alipoulizwa mtume kuhusiana hilo moja la peponi qala humul ladhina ala misli ma ana alayhi wa ashabi hao ni wale ambao wanafuata wanafanya yale ambayo tu watakaokuwa wanafata na kufanya yale ambayo tutakaokuwa nayo tuliokuwa nayo mimi sasa hivi na wasahaba wangu hadithi akhrajahu tirmidhi tirmidhi min hadithi abdullah ibn amr wa hasanahu al-albani fi sahih al-jami' قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على بيضاء kasema mtume sala na salam juu yake nimekuacheni kwenye janga leupe kwenye eneo leupe lailuha kanahariha usiku wake ni mfano wa mchana wake la yazighu anha illa hali hapotei katika eneo hilo isipokuwa mwenye kuangamia akhraja ibn majah min hadith al-irbad ibn sariya sahih al-albani fi sahih wa dha'if sunan ibn majah amma afdalu sahaba cha kaleta neno ambalo aliloleta mualif kule katika matni kwamba ama mbora wa masahaba fafdaluhum wa afdalul umma ala al-itlaq mbora wao na mbora wa umma moja kwa moja Abu Bakr radhiyallahu ta'ala thumma Umar kisha Umar thumma Uthman kisha Uthman thumma Ali radhiyallahu anhum ajma'in kisha Ali Allah radhi wote thumma sittatu albaquna min al kisha wale sita waliobaki katika wale masahaba kumi waliobashiriwa pepo سعد بن سعيد سعد بن سعيد عبد الرحمن ابن عوف طلحة بن زبير بن أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وارضاه كشا akasema ثم من هاجر الهجرتين كشا anawafata وفاتها وكومي ni yule ambaye alihama hijra mbili yani hijra ya Habasha na hijra ya Madina thumma ashabu badr kisha wanaofuata kwa ubora ni watu au masahaba waliopigana na mtume صلى salama vita vya vya Badr vilivyopatikana mwaka wa pili baada ya kuhama mtume صلى salama hijiria eh nani Madina kutoka Maka kuja Madina thumma kisha ashabu al-hudaybiyah kisha ashabu al-hudaybiyah kisha wale watu walio kuwa katika sulhu al-hudaybiyah watu waliohudhuria sulhu al-hudaybiyah alladhina bay'u tahta ash-shajara ambao waliombaye mtume sallallahu alaihi wasallam chini ya ya mti ثم من أسلم وقاتل kabla al-fath kisha wale ambao waliosilimu na wakapigana vita mbalimbali kabla ya fathu maka thumma sigharu sahaba kisha masahaba wadogo thumma khairul umma ba'dahum ulama kisha baada yao masahaba umma waliokuwa bora ni wanawachuoni lazina hamalu hadha din ilaina ambao walioibeba hii dini na kuileta kwetu hamaluhu min sahaba wameibeba kutoka kwa masahaba wa atba'u al-atba' na kutoka kwa waliowafuata masahaba hamaluhu min al-atba' atba'u al-atba' wale matabi' tabi'ina wameibeba hii dini min al-atba' kutoka kwa matabi'una walioibeba kutoka kwa masahaba wa aqidatu ahli sunna wal jamaa na itikadi ya ahli sunna wal jamaa kwa hawa masahaba annahu la yuzkaru ahadu min as-sahaba bisu kwamba hairuhusiwi sahaba yoyote kutajwa kwa kwa ubaya wa anna alwajiba ala almuslimin na kwamba wajibu juu ya waislamu asukutu amma shajara baina ashabi rasulillah kuyanyamanzia yale ambayo yaliyopatikana katika ugomvi katika mzozo misuguano baina ya masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam walihadha qala qailun qailuhum kwa sababu akasema msemaji wao wama jara baina sahabi naskutu anhu ajru lijtihadi nusbitu البيت للإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعي ضمن منظومته صفوة الزبد الزبد وما جرى بين الصحابي الصحابي نسكت kwamba yote ambayo yaliyopita baina ya masahaba tunanyamanzia na anhu tunanyamanzia wa ajru lijtihadi nathbitu na ujira wa kujitahidi tuta tunaothibitisha na ujira wa kujitahidi tunaothibitisha naam huu ulikuwa ni mlango unaoelezea karne tatu zilizokuwa bora mlango unaofuata unaelezea asamu wa taa liulati al-amri asamu wa taa liulati al-amri kusikiliza na kutii kwa ulatu al-amri kwa viongozi wa waislamu والطاعه لائمه المسلمين من ولاة امورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واكتفاء اثارهم والاستغفار لهم asema wa ta'atu li a'immatil almuslimin na taa yastahiqi iwe kwa maimamu na viongozi wa waislamu min ulati umurihim katika wale viongozi wao ulamaihim na wanaochuoni wao waatbai salafi salih na wafuasi wa wema waliotangulia waktifaya atharihim na kufuata alama zao wa istighfar lao na kuwaombea dua kuwaombea istighfar يقول المؤلف رحمه الله katika sharh وطاعه لائمه المسلمين من ولاة امورهم وعلمائهم هذه عقيده اهل السنه والجماعه kwamba hii ndio itikadi ya sunna na jamaa wa imtisalan imtisalan li amri Allah wa amri rasuli sallam kutekeleza amri ya Allah na mtume wake والله تعالى امر المؤمنين بطاعته وطاعه رسوله na Allah amewaamrisha waumini wamtii yeye na wamtii mtume wake wataatu lil amri na watii wale viongozi wao faqala jalla min qail ya ayyuhalladhina amanu akasema Allah enyi mlioamini atiu Allah mtiini Allah wa atiu rasula na mumtii mtume wa ulil amri minkum na mwatii viongozi miongoni mwenu wa عطف الامر بالطاعه في حق الرسول على حق الله imeunganishwa amri ya kumtii amri ya, ya kutii katika haki ya mtume juu ya haki ya Allah atiu Allah atiu rasul yani kwa Allah imekuja taa amri ya taa na kwa mtume imekuja kwa amri ya taa thumma qala ulil amri minkum kisha akasema na viongozi wenu wala mukarriru al na hakukariri kitendo wala yukarriru alfi'l hakukariri yani hakurudia kile kitendo hakusema wa waatii'u ulil amri minkum wala amesema ulil amri minkum fadalla dhalika ala anna ta'ata ulati al-umur hiyo ikawa ni dalili ya kwamba kuwatii viongozi dakhilatun fi taati lahi wa taati rasulihi inaingia katika kumtii Allah na mtume wake fahum yuta'una fima amara Allahu bihi wa rasuli hawa wanatiiwa katika yale ambayo waliomtii Allah na mtume wake katika maamrisho yake katika yale ambayo Allah ameamrisha na mtume wake wao wakiyasimamia wao watatakiwa watiiwe kwayo واذا امروا بالله واذا امروا idha amaru bi amri Allah wa nahu amma naha Allah an wakiamrisha kwa amri ya Allah na wakakataza yale aliyokataza Allah fa inna asa fa in amaru bi khilafi dhalika fala ta'ata lahum fil ma'asi kwamba fahum yuta'una fima amara Allah bihi wa rasulihi idha amaru bi amri Allah wa nahu amma naha Allah anhu wanatiiwa katika yale ambayo Allah ameamrisha na mtume wake pale watakapoamrisha kwa amri ya Allah na wakakataza yale aliyokataza Allah fa in amaru bi khilafi dhalik lakini wakiamrisha kinyume na hayo fala ta'ata lahum fil ma'siyah hairuhusiwi kuwatii wao katika kumwasi Allah وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعه المخلوق لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق hakuna kumtii kiumbe katika kumwasi muumbaji wakala salawatullahi wasalamuhu alayhi na akasema Allah na akasema mtume sallallahu alayhi wasallam inna ta'atu fil ma'rufi hakika taa ni katika mambo mema fa husira ta'atu fil ma'rufi kwa hiyo taa ikawa imedhibitiwa kwenye jambo jema kwa mafuhumu hadha annahum in amaru bighairi almaruf lam yuta'u fi na mafuhumu ya jambo hili kwamba ikiwa wataamrisha kinyume na wema hawatotiiwa katika hilo waliloamrisha wakati warada fi sunna hadithu kathira nimekuja katika sunna hadithi nyingi tujibu ambazo zinazowajibisha bal tuhattimu ta'ata ulati al-amri ilman bianna ulati al-amri yufassaru bi ashabi al-wilaya wa yufassaru bil ulama bali inakata kabisa kuhusiana na umuhimu wa kuwatii kuwatii viongozi kwa kutambua ya kwamba hawa viongozi hili neno la ulat al-amri yufassar bi ashabi al-wilaya lina tafsiri kwa kuwa ni watu wenye utawala ufassaru bil ulama inatafsirika kwamba ni wanawachuoni wa haula yatajibu taatuhum kullama kama kulna na hao pia ina ni wajibu kuwatii kama tulivyosema faulatul amri tajibu taatuhum fima amaru bihi viongozi ni wajibu kuwatii katika yale walioamrisha mima bil bilwilaya katika mambo yanayohusiana na utawala mima lam yakun maasiyatan lillah katika yale ambayo hayakuwa ni mambo ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala wal ulama utajibu ta'atuhum fima aftau bihi na wanawachuoni ni wajibu kuatii katika yale ambayo waliotoa fatwa kwayo wa akhbaru bihi katika yale ambayo walioyaelezea kwayo min ahkami shar'i katika hukumu za kisheria iz innahum al'arifuna bidhalik kwa sababu wao ndio wajuzi wa hayo innahum al'arifuna bidhalik walalimuna bihi ndio wataalamu wa hayo walmumarisuna lahu ndio wenye kuyatekeleza hayo kuyafuatilia na kuyachunguza وقد قال سبحانه وتعالى وما كان للمؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وما كان للمؤمنون makana almu'minuna liyanfiru kafa kwamba haifai kwa waumini watoke wote katika mji wao kwa ajili ya kwenda kupigana na maadui yani ma yambaghi lilmu'minin an yakhruju jami'an liqitali aduwihi haifai kwa waumini watoke wote katika mji wao kwenda kupigana na maadui lakini falaula nafara min kulli firqati minhum ta'if lau kama kikundi katika kila firka katika kila kundi kubwa likapatikana kundi dogo taifa liyatafakahu fi din likatoka kwenda kuitafuta dini kujifunza dini waliunziru qaumahum na ili warudi kuwaonya watu wao idha rajau watakaporejea ili waonye watu wao watakaporejea ilaihim kwa wao laallahum yahdharuna ili huenda ili waweze kutahadhari waweze kuwa ni wenye kuhadharika na mambo mabaya faqad dhumma اولئك النفر nafaru كان kana رجل في fi sariya asabathu shujjatun fahtalam na amelaumiwa wale watu ambao kana ma'ahum rajulun fi sariya alikuwa walikuwa pamoja na mtu katika kikosi cha jeshi asabathu hushuja ambaye mtu huyo alipatwa na jeraha fahtalam akawa amejiotea akatokwa na manii ikamlazimu akoge faqala lahum wakasema fakala hum yule aliye aliyekuwa na jeraha ambaye anatakiwa kukoga akasema kuambia wenzake hata jiduna li ruksatan an atayammam hivi je mnafahamu kwamba ninaweza nikawa na ruksa ya mimi kutayamam badala ya kukoga qalu la wakasema hapana faktasala famata akakoga pamoja na lile jeraha akafa fakala nabii sallallahu alaihi wasallam qataluhu qatalahumullah wamemuua ndugu yao Allah amewalaani hala saalu idh lam ya'lamu kwa nini wasiulize pale walipokuwa hawajui fa inma shifaa'ul ayyi su'al hakika tiba ya ugonjwa ni kuuliza e, tiba ya ya ujinga al-aib maana al-jahl tiba ya ujinga ni kuuliza وفي هذه الآيات والأحاديث دليل على وجوب الرجوع إلى أهل العلم na katika aya hizi na hadithi hizi kuna dalili ya uwajibu wa kurejea wanawachuoni fi masaili diniya katika masala za kidini wala akhdhu biqaulihim na kuchukua kauli yao fima aftau bihi katika yale ambayo wametoa fatawa kwayo wala hadithu dalla ala wujubi taati ulati al-amri kathiratun fi sahihain na hadithi zinazojulisha juu ya wajibu wa kuwatii viongozi ni nyingi katika sahihi mbili wa fi ahadihima na katika mojawapo ima Bukhari na Muslim wa fi sunanil al-arba pia katika sunanil arba sunanil arba ambazo ni sunani an-Nasa'i Tirmidhi sunan Ibn Majah sunan Abi Dawud wa musnad Imam Ahmad wa ghairi dhalik hadithi zimejaa katika vitabu hivyo famina hadithu abi dharr radhiyallahu ta'ala anhu qal miongoni mwa hizo ni hadithi ya abi dharr radhi Allah ziwe juu yake anasema amara ni khalili an asma wa atia aliniamrisha kipenzi changu mtume sallam nisikie na kutii wa inkana abdan habashia hata aliniamrisha kuwa atakuwa ni abd ni mtumwa kutoka habasha kaanna ra'sahu zabiba kana kwamba kichwa chake ni cheusi kama zabibu maana kana rasa zabiba hii ni ishara ya weusi wa kichwa chake au weusi wa nywele zake eh mjisokota sokota wazi na yafahamika kwamba huko kunatoka watu waliokuwa na sura yes. kana rasa zabiba yani ishara ila sawadi lao ni ishara ya weusi wa rangi aliyokuwa nayo huyo mtu ayrajulu min alhabasha mtu huyo kutoka habasha wa mina hadithi ubada katika hadithi zinazoonyesha umuhimu wa kuwatii viongozi na kuwasikiliza ni hadithi ubada ibn samit qala daana alituita sisi rasulullah sallallahu mjumbe wa Allah sala na salam zie juu yake fabayanahu ala sami wa taa fi al-usri wal-yusr tukambaye tukambaye juu ya kusikiliza na kutii katika uzito na uwepesi walmanshati walmakra na katika uchangamfu na katika mambo ambayo tusiyoyapenda wala atharatina alaina na katika yale ambayo yaliyokuwa yanastahiki sisi tuyapate lakini tukawa hatukuyapata yani na yale ambayo waliotu, waliotunyima hali yakuwa tulistahiki sisi tuyapate wala nunazi al-amra ahlahu kisha tukawa tumembai mtume sallallahu alaihi wasallama juu ya kuto kuwanyang'anya nazi alanazi alamra ahla yani tusije tukaingilia mambo yasiyotuhusu tusije tukaingilia mambo ya uongozi aliyakuwa sisi sio sio viongozi wazi kwa kutaka kuhukumu aliyakuwa sisi sio wenye kuhukumu ila antara kufran bawaha isikuwa pale ambapo mtakapoona ukafiri wa wazi indakum minallahi fihi burhan mnapo kuwa eh, mtakapokuwa pia mtakuwa kutokana na Allah kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hilo mna dalili ya wazi ya kuweza kulipinga wa mina hadithi ibn Abbas pia katika hadithi hizo ni hadithi ya Abdullah ibn Abbas Mtume sallallahu alayhi wasallam kariha min amirihi shay'a eh, yule ambaye atakayechukia jambo lolote kutoka kwa kiongozi wake falyasbir alayhi basi asubiri amsubirie huyo kiongozi fa innahu man kharaja min as-sultani qaida shibrin hakika vinginevyo yeyote ambaye atakayetoka chini ya taa ya kiongozi kwa kiwango cha shubiri moja famata akafa ha? illa mata mita tanjahilia atakuwa mkufa kifo cha jahilia yani kana kwamba mkufa kabla ya nini kabla ya uislamu ومن حديث أبي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه من أتاكم وأمركم جميع Mtume sallam anasema yoyote atakayekujieni na jambo lenu likiwa pamoja ala rajulin wahidin mkiwa mnamsikiliza mtu mmoja yuridu an yashuka asakum kisha huyo aliyekujieni akawa anataka kupasua na kuvunja shimbo yenu waifarika kalimatakum na kutof, na kuifarakisha neno lenu fadhribuhu basi mpigeni bisaifi kwa upanga kaina mankana vyovyote atakavyokuwa fi hadha almaana hadithu arfajat alkullabi na katika hadithi hii au katika maana hii kuna hadithi ya arfaja alkullabi radiyallahu ta'ala وفي حديث ابي هريره مرفوعا بلفظ من خرج من الطاعه فرك الجماعه مات ميتة الجاهليه pia na katika hadithi zinazoonyesha umuhimu wa kuwasikiliza viongozi ni hadithi ya Abi Huraira falazi kwamba yeyote atakayetoka kwenye taa na akafarikiana na kundi lile lilikuwa chini ya kiongozi mata mita tajahilia atakuwa amekufa kifo cha jahilia walahu hadithu akhar bilafdhin kadhalika pia abu Huraira na hadithi nyingine kwa tamko linalosema takunu khulafa'u fataksuru watakuwa viongozi kisha watakuwa wengi qalu famata amuruna wakasema masahaba unatuamrisha nini wakati huo qala fu bi bai'at al-awwal fal-awwal tekelezeni bai'a ya mwanzo kisha mwanzo kwa yule ambaye mliokwisha mbaye na mkampa mkono wa utiifu basi hatakiwi kuja mwingine mkamwacha yule wa mwanzo la mtatakiwa mshikamane na ile taa na ile baia ya mwanzo mpaka yule wa mwanzo atakapoondoka au kufa ndipo ambapo mtakapo mbaye mtu wengine kadhalika pia hadithi hii hadithi sahihi akaja muslim wa minha hadithu abdullah ibn bin umar pia kuna hadithi ya abdullah ibn umar annahu jaa ila abdullah ibn muti' yawm al-harra kwamba alikuja kwa abdullah ibn muti' siku ya vita vya harra faqala abdullah akasema abdullah dawli li shaykhi wisada mwekee shekhe shuka Fakala Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar akasema inni lam ati li ajlis. Yaani wisada mwingine kama shuka au mkeka kwa ajili ya kukaa. Sasa mimi sijaja kwa lengo la kukaa. Wa inna ma ataitu liukubira. Lakini mimi nimekuja kukwambia anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala kwamba mtume wa Allah sawa na salam juu lake anasema man faraka aljama'ata lati Allah wala hujjata lahu kwamba yeyote ambaye atakayetofautiana na jamaa ani akaacha kundi lilopo chini ya taa ya kiongozi akatoka chini ya taa laqi Allah akifa atakutana na Allah la hujjata lahu akiwa hana hoja waman mata walaysa fi unuqihi bayya na yeyote ambaye atakufa hali, yakuwa katika shingo lake hana kiapo cha utiifu mata mita tanjahilia basi ata atakuwa amekufa kifo cha jahiliya akhrajahu muslim wa fi hadithi Abdullah ibn Amr at-Tawil hizi zote hizi ni hadithi za zinazoonyesha wajibu wa kuwatii viongozi eh Mtume صلى الله عليه anasema man baya imaman fa'atahu safaqata yadi yoyote ambaye atakayembaye atakayempa atakayembaye atakayempa baya imam faatahu safaqata yadihi na akawa atampa safakata yadihi at, ni kiganja cha mkono wake na maana ya safakata yadihi hapa ni fa'atahu ahdahu akampa ahadi yake wa misakahu na kiapo chake wa samarata fuadihi kadhalika pia akampa aqdahu wa azmahu akampa lile fungamano lake na akampa azma yake kwamba mimi niko pamoja na wewe wazi faliyutihu in istata'a basi amtii akiwa ataweza ni stata amti kwa hali yake yote ile kwa uwezo wake wote na sabaka hii limekuja tamko hilo hapa kwa sababu mtu anayembai mtu huwa anampa nini anampa mkono wake hii ni safaka musafa wazi anampa mkono wake mkono wa yule anauweka kwenye mkono wa kiongozi kisha anamsapoti na kuonyesha ya kwamba ata amefungamanisha nafsi yake na nafsi yake kadhalika pia azma yake ameiweka katika kumtii kile ambacho atakacho mwandishi na maana samarata fuadi yani tunda la moyo wake kwamba ile zamani ya kiwiliwili chake na moyo wake yote ameiweka nyuma ya nani ya kiongozi wake akimwamrisha jihadi atafanya akimwamrisha jambo fulani atafanya na haka kwa haka fa injaa akhar yunazihu ikiwa atakuja mtu mwingine kiongozi anayedai kwamba na yeye ni kiongozi anapingana yule kiongozi ambaye tayari alishampa bai'a fadhribu unuqa al-akhar kateni shingo la huyo mwingine ka ina mankana vyovyote atakavyokuwa akhrajahu muslim hadithi hii ameitoa al-imamu muslim wa minha hadithu auf ibn malik al-ashya'i katika hadithi hizo za wajibu wa kuwatii viongozi ni hadithi ya Auf ibn Malik al-Ashja'i anasema Mtume sallallahu khiyaru a'immatukum khiyaru a'immatikum wabora katika maimamu wenu alladhina yuhibbunakum wa tuhibbunahu ni wale ambao wanakupendeni na nyinyi mnawapenda watusalluna alaihim na mnawaombea dua sawa wayusalluna alaikum na wanakuombeeni dua washiraru aimatukum na watu wenye shari katika maimamu wenu alladhina yabghidunakum watubghidunahu ni wale wanaokuchukieni na mnaowachukia watalaanunakum watalaanunakum wayalaanunakum na mnawalaani na wao wanakulaanini qalu wakasema sahaba hafalanu qatiluhum ikiwa tuna hao maimamu wa sura hiyo na wao tulani kwa nini tusiwapige vita wakati huo qala akasema mtume sallallahu alaihi wasallama la hapana msiwapige vita ma aqamu fikum sala muda tu ikiwa wao watakuwa wanasimamisha kwenu nyinyi swala kwamba wakiwa wanasali tusali za faradhi na uovu wao wote hamtakiwi msimamishe panga na kuwapiga vita alhadith akhrajahu muslim hadithi ametoa imam muslim ila ghairi dhalika min alhadith na zinginezo nyingi katika hadithi ya ilman bi anna hadhihi alahadith allati dhakartuha ba'daha fi sahihain wa ba'daha fi muslim kwa kutambua ya kwamba hadithi hizi nilizozitaja baadhi yake ziko kwenye sahihi mbili Bukhari na Muslim na baadhi yake zipo kwenye sahihi Muslim baadhi la hadithi wa msaluha hadithi hizi na mfano wake tujibu ala kulli muslimin istam'a wa taa inawajibisha juu ya kila muislamu kusikiliza na kutii liulati al-umur wasikiliza viongozi sawaun kanu mutiina au saa sawa watakuwa ni watu wenye ni viongozi wanaokumtii Allah au wenye kumwasi bararatan au fujara wema au waovu fala yajuzu alkhuruju alaihim haifai kutoka chini ya taa yao wala yajuzu munazaatu wala haifai kuwapinga bali wajibu samu wa ta'alahum bali wajibu ni kuwasikiliza na na kuwatii thumma inna ta'atahum ta'atun lillahi azza wa jalla kisha kuwatii hawa viongozi ni katika kumtii Allah walirasuli sallallahu alaihi wasallam na ni katika kumtii mtume wake sala salam juu yake ala sallallahu alaihi wasallam asema mtume sala salam juu yake man ataa amiri faqad ataani atakayemtii amiri wangu yani kiongozi wangu eh Mtume sallallahu sallam anasema atakayemtii kiongozi wangu atakuwa amenitii mimi wanatani faqad ataa Allah na atakayenitii mimi atakuwa amemtii Allah subhanahu wa ta'ala wafi riwayatin na katika riwaya man ataa al-amira yeyote atakayemtii amiri katika riwaya imekuja man ataa al-amira wa hadhihi riwaya faidatuha anna hadhihi min al-umara'i amma kama riwaya hii inakusudia viongozi wote walaysa dhalika khasan bil amiri alladhi yu'amiruhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam na si khasa kwa yule ambaye aliyepewa uongozi na Mtume sallallahu kama ilivyokuja katika lafzi ya kwanza man ataa amiri kama ilikuja atakayemtii kiongozi wangu fahadhi aqidatu ahli sunnati wal jamaa hii ndio itikadi ya ahli sunna wal jamaa bal warada fi hadithi hudhaifa ibn al-yaman bali imepokelewa katika hadithi ya hudhaifa ibn al-yaman isma wa ati lil amir sikiliza na umtii kiongozi wa indhuri dhuriba wa ukhidha mala hata kama utapigwa mgongo wako na itachukuliwa mali yako akhrajahu muslim waman qadaa fi hadhihi ziyada na mtu yoyote ambaye ataketia dosari katika ziada hii na ziada ya kusudiwa hapa ni kauli ya indhuriba dhaharuka wa, wa ukhidha maluk wallahu a'lam wa arada an yata'allala bidhalika litawassuli lilkhuruji ala ulati umur na akawa anataka kutia kama sababu hiyo ndio ila ya kufikia katika kutoka kwenye vi, kwenye taa ya viongozi fa inna dhalu mudhillu huyo amepotea na mwenye kuwapoteza wengine is inna hadhihi ziada kwani ziada hii in dha'ufat ikiwa ni dhaifu fakad afada mafaduha jamia la hadithi lati zaka sabaka dhikruha eh, itakuwa imefidisha ile faida yake zile hadithi zote zilizotangulizwa kusomwa lidhalika fa in hadhihi alaqida hi aqidatul muslimin kwa sababu hiyo hakika itikadi hii ndiyo itikadi ya waislam aqidatu ahli sunnati wal jamaa itikadi ya ahli sunna wal jamaa qala rahimahullah waman zama anna al-imama na yeyote ambaye atakayedai ya kwamba imam in fasaka au asa ikiwa atafanya ufasiki au maasi yajuzu alkhuruju alayhi itakuwa inafaa kutoka kwenye saa yake fa inna zamahu hadha batil hakika kudai kwake huko ni kudai kwa batil tarudu hadhi alhadith lati taradnaha inarejeshwa madai haya na zile hadithi zote tulizozileta kwa mfululizo wa hadha alqaul na kauli hii قول man qala bijawazi alkhuruj ala al-imam al-fasiq ni kauli ya yule ambaye aliyesema kwamba yafaa kutoka kwenye taa ya kiongozi aliyekuwa muovu qaulun dha'ifun ni kauli dhaifu li baadhi almukhalifina lisunna tena yasemwa kauli hii na baadhi ya wenye kukhalifu sunna afallahu anna wa anhum Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe sisi kadhalika pia wasamehe wao قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الجدال في الدين mlango باب فضل اتباع السلف ها جزاكم الله خير قال رحمه الله تعالى باب اتباع السلف mlango unaoelezea kwa, kwa babu fadhli itibai salaf mlango unaoelezea fadhila za kuwafata wema waliotangulia anasema ibn Abi Zaid al-Qayrawani watibau salafi salih wa iktifau atharihim wa istighfar lahum kwamba katika itikadi ya sunna wal jamaa sawa ni wajibu juu ya kila muislam kuwafata wema waliotangulia sawa ni wajibu kuwafata wema waliotangulia huyu al-imam ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullah ta'ala واضح محمد بن عبد الله ابن ابي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني المالكي رحمه الله تعالى tumesoma huku nyuma kwamba amezaliwa mwaka wa tatu na na kumi hijiria Umeelewana? Mwaka wa tatu na kumi hijiria, zaidi ya miaka elfu moja na mia moja na 34 na nne sasa leo mia nne na 40 na nne ndio tunakuma ukitoa hapo unapata kama takriban mia moja thelathini anatuonyesha ubora wa na wajibu wa kila muislamu kufuata wema waliotangulia nini mnafahamu katika haya maneno na nafahamu katika haya maneno ya kwamba hii manhaji sio mpya wazi hii manhaji sio sio mpya kwamba imeletwa tu na mtu fulani ndio amekuja kutusumbua sisi ah nyinyi ndio mlikuwa hampo sawa sawa kama hamkuwa katika manhaji hii hamkuwa sawa sawa kwa sababu watu zaidi ya miaka elfu moja huko nyuma wanafundisha katika itikadi hii ahli sunna wal jamaa kwamba ni wajibu juu ya kila muislamu kuwafata wema waliotangulia miaka hiyo leo tunakuja kusoma katika kitabu hiki sawa tunaangalia aliyesema maneno haya ni mtu ambaye amekufa mwaka gani amezaliwa mwaka gani mia tatu na ngapi mia tatu mia tatu na kumi kwa miaka zaidi ya elfu moja tunafundishwa wanafundisha watu wa miaka hiyo kama ni wajibu watu wafate wema waliotangulia waktifau athari na wafuate alama zao na nyayo zao yani wafate zile wakanyage pale pokanyage walistighfaru lahu kadhalika pia wafanyaje na wawaombe dua hao wema waliotangulia mtu anakuja kusema kwamba ah, salafia jadida ishi salafia jadida wapi salafia jadida ukitaka kusema salafia jadida maana yake ni kwamba unataka kuwatai wale ambao waliotuambia sisi ni lazima tuwafate wema walio tangulia ambao ni, ni hawa maulama wakubwa wa sunna wa jamaa الشيخ أحمد بن يحيى الناجمي رحمه rahimahullah ta'ala katika sherehesha sema qala rahimahullah wajibu ala almuslimin kiki alichosema huyu muallif Allah amrehem ni wajibu juu ya waislamu fallahu subhanahu qala fi surati al-hashr Allah amesema katika surati al-hashr walladhina ja'u min ba'dihim hakika wale ambao waliokuja baada yao yani baada ya masahaba yaquluna rabbana ighfir lana wanasema ewe mola wetu tusamehe sisi walikhwanina na wasamehe ndugu zetu alladhina sabaquna bil iman ambao wametutangulia katika iman wala tajal na wala usijalie fi qulubina katika nyoyo zetu dhillan vinyongo na chuki lilladhina amanu kwa chukia wale walioamini rabbana innaka raufur rahim mola wetu wewe ndiyo mpole na mwenye huruma وقال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير فاتباع سبيل المؤمنين واجب على من بعده kufata njia ya waumini ni wajibu juu ya wale ambao watakaokuja baada ya maana almu'minuna hum ashabu rasulillah kama waumini wanaokusudiwa hapa ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa man kana ba'dahum ala aqidatihim na wale waliokuwa baada yao waliofuata itikadi yao wasara sairahum na wakatembea mtembeo wao amma man akhadha ghaira sabili almu'minin ama yule atakayechukua njia isiyokuwa ya waumini masahaba fa innahu qad ittakhadha sabilan ghariba wa ba'idan amma wadahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika huyo atakuwa amechukua njia ngeni na njia ya mbali ambayo iko mbali na yale aliyoyaweka mtume sallallahu alaihi wasallam li ummatihi kwa umma wake waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na kwa hakika amesema mtume sallallahu alaihi wasallam taraktukum ala baydaa lailuha kanahariha nimekuacheni kwenye uwanja mweupe usiku wake ni kama mchana wake la yazighu anha illa halikun hapotei katika uwanja huo isipokuwa yule aliyeangamia rawahu ibn majah min hadithi al-baz al-mutaqaddim فاخبر ان الهلكه في الزوغان anha akaeleza mtume sallallahu kwamba kuangamia ni katika kuiacha njia hiyo an tariqati ai an tariqatihi sallallahu alaihi wasallam allati rasamaha li ummati kuiacha njia yake mtume aliyoichora kuwachorea umma wake waasha alaiha sahabatuhu na wakaishi kwenye njia hiyo masahaba wake wa man baadahu min ahli ilmi na wakaishi wale waliokuja baada yao katika wanawachuoni ladhina hamalu shari'atahu sallallahu alaihi wasallama min kitabi wa sunna ambao wamebeba sheria ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwenye kitabu na sunna wa fi hadithi liftiraq iftiraq qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam katika hadithi al-iftiraq maarufu imetangulia wasataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqatan kulluha fi an-nar illa wahida qalu man hum ya rasul Allah qala hum alladhi hum alladhina ala mithli ma ana alayhi wa ashabi wa an ba'd as-salaf annahu qala tabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu epokelewa kutoka kwa baadhi ya masahaba na riwaya hii imesemwa na Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu ta'ala anhu kama alivyoitoa riwaya hii al-Imam ad-Darimi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala qala rahimahullahu ta'ala annahyu 'anil jidali fid din katika itikadi yetu si al-sunna wal jamaa tunakataza watu kuweka mijadala katika dini qala rahimahullah wa tarkul mirai wal jidali fid din wa tarku kulli ma ahdathahu al muhdithun katika itikadi al-sunna wal jamaa ni kuacha mijadala katika dini na kuacha kila alichoki alichokizusha walichokizusha wale wazushi katika sharh anasema الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله ختم مؤلف هذه العقيدة كتابه amemaliza na kufunga mtunzi wa aqida kitabu chake au bil ahra aqidatahu au kwa ubora zaidi tuseme amefunga mtunzi wa aqida aqida yake bihadhihi aljumla kwa jumla hii ya maneno فالبسم وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما احدثه المحدثون والجدال منهي عنه حقيقه مجادلا ني جامل لن يكتازوا بالاخص وبالاخص الجدال في القران نحسهاسا مجادلا في القران والجدال في الاثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مجادلا في اثار ذي الذكوجه kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam juu yake fama jaa fil qur'ani yajibu an nu'mina bihi wa nattabi'a lolote lilokuja katika Qur'ani ni wajibu sisi tuliamini na tulifuate wa ma sahha minas sunna na kile kilichosihi kutoka kwenye sunna kadhali yajibu an nu'mina bihi wa nattabi'ahu ni wajibu kwetu sisi tukiamini na tukifuate idhumal almasdarani ladhani kwani viwili hivyo kitabu na sunna ndio masdar ndiyo vyanzo ambavyo karrara Allah bihi ma shari'ata abidihi amekarir Allah subhanahu wa ta'ala ametaja ndani yake sheria za, za mja wake wa nabii na mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam juu yake falquran huwa aslu tashri' Qur'ani ndiyo asili ya kuweka sheria wa sunnatu mubayyinatun na sunna ni yenye kubainisha hiyo sheria wa mufassiratun lahu na yenye kufasiri hiyo sheria qala ta'ala wanzalna ilaika dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi na tumeteremka tumeteremsha kwako wewe ukumbusho ili uwabainishe uwabainishie watu wa anzalna ilaika dhikra na tumeteremsha kwako wewe Qur'ani litubayyana linnasi ili uibainishe kwa watu nuzila ilaihim yale ambayo yaliyoteremshwa kwao ubainisha manake atabainisha kwa sunna قوله وترك ما احدثه المحدثون اي ان الواجب على كل طالب علم كما واجب جوا كلا من كتفت علم بل على كل مسلم بل واجب جوا كلا مسلم أن يتبع الاثار ني افات ذي العلامه نا اثار الثابته ذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومطومه صلى الله عليه وسلم جياك وان السلف الصالح كذلك pia zithibiti kutoka kwa wema waliotangulia allati التي ثبتت من أقوالهم وأفعالهم ambazo zimethibiti kutoka kwenye maneno yao na vitendo vyao is innahum masalu sharia kwani wao ndio ambao waliotekeleza sheria watarjamuha tarjamatan waqi'iyya na wakazi tafsiri zile sheria tafsiri iliyokuwa inaendana sambamba na hali yake na hali ya wakati wake lidhalika yajibu an natruka almuhdathat kwa sababu hiyo ni wajibu kwetu sisi tuache mambo yaliyozuka وأن نتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نتفات كتاب الله kadhalika pia tufuate suna za mtume wake sana salam juu yake wala fahami salafi salih juu ya ufahamu wa wema waliotangulia wanatabarra min kulli man khalafa dhalik kadhalika pia tujiweke mbali na kila ambaye aliyekhalifiana na jambo hilo yani khalifiana kitabu na sunna wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa sallama tasliman kathira sala na salamu ziende kwa bwana wetu Muhammad na ali zake na wake na wake zake na vizazi vyake wote kwa ujumla sala na salamu nyingi wallahu aalam naktafi bihadha القدر وصلى الله وسلم وبارك بنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم mpaka hapo tutakuwa tumemaliza kitabu chetu Bulughul Amani على شرح عقيدة ابن أبي زيد القيروان كتابك جشريشوى نا الإمام الشيخ العلامة أحمد بن يحيى الناجي رحمه الله تعالى